Ostegunos chronique Libre. Entzun duzie aipatzen jadanik elikagai xahutzetaz edo gazpiaz alimenter delakuaz. Mundian ekoiztuik den heren bat, xahutuik da, eta dakigulaik hamar pertsonetaik batek goxetiaz sufritzen dila, ez zerbait ez dela untsa agertzen zaiku aizan. Herri garratietan, xahutzen bi helenak kontsumitzailen etxen agitzen dia, bon, egia da, eh, gue supermerkatietan sartzekun, hainbeste janhai eta ekoizpen izanki, ez dugu lehen bezala, jan haia errespetatzen. Egunko egunin adibidez, agi gabeko bazkai bat ez da paubren bazkai bat, bena beganoen elkarretaratze bat. Alta lehenago, jan haiak bazian egazko balore bat adineko akusio repikatzen dian eran aldi bat badugu hunen lekuko, azieta hau urentezak. Aldiz garatzen ari dien herri aldetan, sahutziak ez dia hainbestekuak, gutitan baizik ez da entzuten, ez paduk jaten, ez duk dezertaik ukeren, hoi egiazko herri abeatxetan baizik ez zuk problema hau. Jadanik dezerta han, jaten dienik eniz segur ebai bestetan. Boa, jingitingu egaila, frantzian baizik hamar miliu tona janhai jangari urtukik dia urteoz, zehatzago ikus dezagun nunden habo urtukik janhaia. Urtukitakuen ehuneko hogeita hamabia jadanik ekoizpenin hagitzen da. Lehenik gain ekoizten behitugu, bena odela pastanarria edo beste batzekia ezpada nahi den bezala kalibri, eh, kalibratuk be urtukitzen da. Geo, ehuneko hogeita bat, galtzen da transformazio edo stokaja egiten delaik, ehuneko hamalaua galtzen da banaketa egiten delaik, hoitz supermerkatietan, egun oze, kiloka ekoizpen urtuki behar behitutie, mena parantezia bat. Estatiak lege bat egin behitzean, dira bizpahi urte supermerkatiek urtukitzeko partez, elkarter eman desen, mena ikusten dugu ez, eh, janhai sahutzen ehuneko hamalaua baizi kontsernatzen dira supermerkatiak, ordin uh, ez dela uh, egiazki problema hunen uh, kompontzeko egin hogeitako legia. eta jurentzeko e, hogeita mahiua galduida daudin kontsumitzailen etxetan. Zen eta berrize ez, zerrendai gabe juiten giagu josketen egitia haudela marketinga engatik behar duguna abeno habo josten dugu usutan. Hoiuen giberin, bada beste problema bat gordaik dena. Ungu amena ena. Eran behar da, jabilik den sohuen ehuneko hoita sortzia urtukitzeko janhaientako baliatuk diela. Eta jakitez, kilo bat in egiteko mila litro hur behar balimadia. Horrek eran nahi du aldik halogi bat urtukitzen dugulaik, mainu untzi bat hurrez betaik husten bagunu bezala da. Bongeo, kontsumitzailek ez dia ardura dun bakarrak, sistema batetan bizigia, nun eta iosten, jaten eta urtukitzen dugun salhegi. Urtukitziak handitzen dutu ebai dat limit de konsumazioan delakuak, ekoizlek eta banatzaileek alkarrekin finkatzen dian data bat, ez legeik hunen gainen, ordien markek egide nahi data ezartzen die hen interesen abea. Adibide baten emaiteko Danon markako jaurt bat hilabete batetako epia emaiten balin bazaio frantzian txalduk izateko, domtom eta jamaiteko bi hilabeteko epia ezaik da alta berproduktia da barnen. Eta hau beno pijago, a konsome de preferanz avant le formula jabilik delaik. Data bat ezarrik da ba, data baten ezarteko, ez da jangarritasuna galtzen dian dataen lekuko bate. Ta un ze egiten ahaldug. Jadanik, zirkuito iaburak eh, behar dia lehenetxi. Elkarte sumaite ze hulantzen ahalgia sahutzen kontre haidienak, eta ez palima akizie e eze egin zien arrestoetaz, sopa bategin o sartzen ahalbeita barnen. Zitazio batekin urentzeko, paureak haia txerkatzen du, habea txakaldiz apetitia! Ostegunos chronique Libre.